เริ่มต้นพูดเรื่องกับพูดเรื่องกับกระดแย้งไปอีกครั้งหนึ่งนะคืออย่างที่คุณดีได้พูดไปเมื่อตอนเช้าว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะคือเราต้องทำทำความเข้าใจก่อนนะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนของชีวิตตอนที่เราต้นนะ ความขัดแย้งเป็นส่วนของชีวิตนะมันเหมือนกับความแก่ความเจ็บความตาย ความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาที่ไม่มีใครหนีพ้นความขัดแย้ง ซึ่งไม่ได้มีเหตุที่มีความขัดแย้ง keluar tangannya ที่ของเซนเซอร์หน้าที่วิจารณ์หน้าที่ของผู้ทำโฆษณาคือเมื่อได้ฟังคำวิจารณ คุโรคหัวใจมาเตือนมาเตือนว่าคุณเครียดแล้วนะคุณทำงานหนักแล้วนะได้คิดได้คิดจะกหัวใจก็เลย รู้จักการทานมันปกติคนเราเนี่ยจัดการความขัดแย้งทำสามอย่างมีวิธีการสามอย่างเวลามี่วามขัดแย้ง จะมาเข้าของเงินะช่วยดับไฟนะต้องฉีดอะไรไปฉีดน้ำฉีดน้ำไปกองเพลิงไฟก็ไฟกดับก็เกิดความขัดแย้งเนี่ยบางทีเราต้องใช้วิธีที่ดุ่มนวลใช้วิธีสันติมันจะสงบได้ถ้าถ้านิ่งเฉยหรือว่าถ้าโวยวายรุนแรงถึงก็ติดว่าแรงมา cái chung làm chúng đầu ở đây Mustafa ที่บ้านคนงานเราลุกขึ้นไปทำต้นน้ำลูกให้ตัวตอกต้นน้ำเป็นเพื่อนเราตลอดลูกไปวัดสัก ราะว่ามีวัยรุ่นในโรงเรียนคนหนึ่งมันชอบแกล้งเขาที่สิบห้ามันชอบแกล้งเขาตบตีเบิร์ดกระโหลกบางทีก็เอาไข่หน้าหมาปลาทำยังไงซื้อเบิร์ดซื้อเบิร์ดตัวเล็กกว่าซื้อไม่ได้เลย่นะจะถอยก็ถอยไม่ได้ก็ต้องไปเรียนที่ว่าแล้วมันงซื้อเบิร์ดก็กินได้เบิร์นซื้อเบิร์ดก็ชอบชอบทำหน ที่เราได้เห็นเรื่องกรณีนักศึกษาเชียงใหม่นะพุทธลานอะไรเนี่ยอย่างที่เรามาบอกนะก็พฤติกรรมใช่ไหมพฤติกรรมเช่นการพูดการด่านะมันก็นำไปสู่อาากรติ จากคติก็ไปสู่ความปรุงแต่ง ทีแรกพฤติกรรมอาจจะไม่ใช่ทำการทำร้ายอะไรแค่การพูดการจาเมื่อเราพูดไม่ดีแล้วเนี่ยความไม่ชอบก็เกิดขึ้น ความไม่ชอบเกิเป็นอาจจะเป็นอย่าง ความไม่ชอบความเห็นหน้าความระแวงเป็นอาจจะเเมื่อสติแล้วเนี่ยมันปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งแล้วมันก็เกิดความไม่ไม่พอใจไม่พอใจก็ทำให นี่คือลักษณะของของพายุหรือว่าไซโคลนหรือว่าไต้ฝุ่นหรือว่าเอริเคนจะเป็นอย่างนี้ะแล้วก็จะยิ่งมันหมุนแรงเทก็ยิ่งทำับลายทำขึ้นหน้าความโกรธได้ความขัดแย้งเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเราเรเกลียดความขัดแย้งซึ่ง าประกอบใหญ่ๆบุคคลพฤติกรรมประเด็นประเด็นไม่ใช่ว่าประเด็นไม่ใช่ว่าเรื่องตำแหน่งอาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องค่าแรงประเด็นอาจจะเป็นเรื่อง จะมีประเด็นที่ทำให้เกิดเป็นตัวจุดเริ่มต้นของการเกิดความขัดแย้งขึ้นมันต้องเริ่มต้นจากประเด็นเริ่มต้นจากปัญหาซึ่งถ้าจะแยก เกิดประโยชน์มากมายแล้วประชาชนบอกกลัวว่าค่าค่าไฟจะขึ้นเราก็จะได้ได้ผลประโยชน์อันที่สอง สอนศีลให้ินกันหรือพูดจาแบบ ขยายาให้ข้อมูลไอ้แบบนี้เราจะเจอบ่อยนะในระดับชีวิตประจำวันในบ้านในครอบครัว สามีภรรยาพ่อแม่ทะเลาะกันเพราะว่าได้ยินได้ฟังเรื่องราวต่างกัน ส่วนตัวปเรื่องการ ก็เหมือนกับคนที่ไปซื้อของตามระหว่างลูกค้า การสำรวจเลยนะเพราะแต่ละร้านมีการสำรวจเคยทำก็จะเป็นช่วงช่วงเล็กหรือไม่มีใครเอื้อเฟื้อ